Alemania, mila bedeatze eta hogeieko hamarka da. Herman Sorgel arkitektua aida amets baten lantzen. Udui zaio, Afrikai etzitzaiola emaiten ahalitukian etekinak behobenian jeisten. Hortako, Afrika eta Europa lotu nahi zutian. Proiektu hoi Atlantropa deituko du. Zerden arren bere plana, Mediterraneo itxasuaren parte baten hustia. Hortako, plana, beraz, badu, prefosta. Gibraltaren presa edo baraje bat jaiki Atlantiko ozeanoaren hur sartzen trabatzeko, eta beste puntan, Turkia zeiharkatzen dian dardaneletako itxas artian berga enegitia. egitia. Herman Sorgelen ustetan, Atlantrop planak bazutian abantalla andanabat. Alde batetik, presa edo delako baraje hoier esker, elektrizitate indarra sorziteken. Bestetik, Mediterranean bi muturetan tinkatuik izanki, emeki emeki, itxas hura lurhun bilhakaziteken edo evapora. Arkitekto elemanaren planaen arabera, Mediterranea hurri gabe batuko zen beroita hamar bat urten büyan, eta itxaspia tipilutzik lur berri bat sortuko zen. Afrika eta Europaen arteko hutsa beteko ziana, lur berri hartan hiak sortuko zien, eta bestelako lur emiak ekonomia entzat bariagariak izanen. Giza horrez, 6.000 mila kilometra karatuko lura bereskeratuko zen. Gue Herman Sorgel ez beitzatekian tiontio baten erdia, baldin eta ekiak espazian askigar ordutan itxas hur gusiaren hurupatzeko, pentsatu zian Zaharaen gainti kanal bat egin ahalzitekela, nuntik lurhuntu etzien hurrak kurrituko zien Afrikako lur utxaletan itxaso artifizial baten sortzeko. Ezin uka planik etzinik. Nahiz delihiotik pragmatismotik beno hilantzenago zen, Atlantropa plangintzak garai hartako arkitekto ezagunen sustengia ukentziala eran behar da. Harri garria bada e. Adibidez, Erik Mendelssohn art deko estiloaren sortzailetaik bat izan dena. Sustengu hoietaz konfiantza hartuik, megalomana handius bezala ikusten zian Adolf Hitler delako baten gana joan zen beideain saltzeko xedez. Hau aldiz, gerla prestatzen, juditar, tzigana, homoseksuel, transeksual, gori eta bestelako metekak nola dezagertaz arraza ariano bati leku egiteko pentsamentuka handietan zebilen. Bazian besteik egiteko eta etzeion kasuik egin gue gaixo arkitektuai. Ordian, istoian ironia nolakoa den, juditaren gana josian Herman Zorgelek. Propusatu zeien, amesten zien palestinaren berreskuratziaren ordez, lurberri hartan jaikitzen haltzukiela ben estado berria. Hore, aktualitatiak besteike karri zeion. Hitlerek be pentsamentukak bigeren gerla mundiala piztu behitzen. Geostik, mediterranea den bezala batu da, eta han herrik balin badan unbait, hilena baizik ezta. Bizi hobe baten bilha partitu dienen hil herria. Thank you.